gaur ikusi makusin sagak Bueno, <laughs> zelako hasiera, eh. Aupa Jon, Aupa Itor, Kaixo, Kaixo, Kaixo. Aupa Entzule, Ongo Astien, eh, bueno, eh, especial bat dakargu, sagana. Pentsako zion un Star Wars eta zoin bida beberba, ba, ba bebai. Bai, Baina bai. eh, gaurko mm, gaurko gaia sagak dies. Orduen, e, eh, tema honetan, e, Jon gaur ikusten dut, e, eh, emozionaute. Emozionatua, prest, etorri da. Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Gerra, gerra goziakin. Ni hau, nik musika hau entzuten dut eta pilo bat animatzen naiz. Zeba? ba? Nere aurtzaroko, eh, nere aurtzarora bidaltzen nahuelako. Ah, bai, eh? Pelikul, musika hau da, eh, L'Imperio kontratakan, entzuten da, lehen La Guerra de las Galaxias aurrenekoan. Bai. Barkatu, barkatu. Aurrenekoa dela laugarrena. Laugarren kapituloa dela. Oh, ja. <laughs> Ez que, ez que, histori Bai, egin zan <laughs> lehen biziko pelikula. Da, laugarren bai. kapituloa. Oh, Eta aurreneko pelikula hori hortan ez da musika hau entzuten. Musika ah, hau entzuten da El Imperio Kontrataka. Egin bigarren pelikula. Ah, bai? Eta, bai. Bai, ba. <laughs> hau ezin da esan, Star Warseko banda sonora de historikoa dela. Hau da, El Imperio atik aurrera. Anda, lio. Eta da... Emo, emozio engañao. Emozio engañao. Eta El Imperio Kontrataka da nire pelikula kutxunetariko bat. Ostras. Niri pillo bat impactatu nindu. Bai. E, eh, ikusi nuenean, estreno, estrenatu zanean, ni poso persona zarra naiz. <laughs> eta amaika urte nituen. Amaika urte txokin. Bai. Eta netzako el imperio Ataca da la bomba, osea. Netzako da perfectoa. Ze emozionalki oso eh intartsua izan, zi, e, e, niretzako garai hartan. zu, zu xer? Nik ez, Star Wars egiz esan, bidot, eh nagi handia motostela Star Wars. Bai, e, bai, bai, ni, Egia, igual, egia, igual, nonos ikusiko tela, izen alda. Baina, por ahora ez. Bai, bai. Star Wars. Nire bai, noiz bait ikusiko gut, noiz bait, liburu bat idatziko Ez ikusi, Ez, ez, Star Wars umentzako da. Ah, Star Wars, eh, George Lucasek eh, pentsatu zunean, umentzako pentsatu zuen. Vale. Uh -huh. Eldua bali mazea... Mira, jokoan jolestu nintzen. Karrerak botatzen ja, kotxearra. Seguro, seguro, seguro, seguro. Eh, Star Warseko pelikulak da zeuden George Lucasek egin zitunean. Eh, aurrentzako pentsatuta. Osea, justo nere belaunaldian e, pentsatuta zegoen. E, e, nik aurrenekoa zortzi urtekin ikusi nuen, bigarna amaika urterekin, eta hirugarrena e, eh, amairu amala urterekin. Orain ikusiko banitu... <laughs> Falta izun bukatzia, eta horregatik nahi, nahi zen bezalakoa. Ah, pues, Olako <laughs> Garai hartan, kontenido audiovisuala askoz gutxiago zegoen, eta pelikulak nik uste dut, beti impactu handiagoa zeukala zineak impactu handiago ba, sortzen zuen nere ustez e, gaur egun baino. Bai, e, pelikula bakoitza akontezimiento bazan, gauza bai. oso berezi bazan. Informazio justua zenun ikustea juten zinenako. Bai, eh, eta zan, bueno, ba, igandean joaten zinen edo larun batean, ni normalean igandean joaten nintzen, eta, mhm. eta, eta, bueno, gauza berezi bazan, eta oso impactantea. e, eta netzako Star Warsekoak, gero ja, besteak ikusi nitunean, lamenaza fantasma eta George Lucas egin zituen azkeneko hiruak ja neia hogeita... Osa, saga hortan lehenengoa bigarrena eta irugarrena zienak. Azkeneko iruak esan dezuna, orde nian nola juntzen ez? Lau bat bi iru. Lau sei bat bi iru, hori da. George Lucas egin zituenean ja kapitulo bat bi eta iru, ni ja konturatu nintzen, eldu egian nintzela e, eh, pelikuloiek... E, eh, E, eh, disfrutatzeko. Ah, bai, vale. Eta gertatu zana garai hartan amar urte zituztenak, mm orain e, kutxunenak di, dituztenak direla. Karo, bai. Eta, eta horregatik nik uste dut persona heldu batek ikusten malima ditu pelikula hauek, eske aspergarriak irituko zaizkio edo... Bale, ulertzen dut. Saukin bihar dozu pizkat e, e, e rekuerdo hori e, jarraitzeko mundo Star Wars horrekin, ez? Em, Star wars hitz egiten du familiari buruz, Bai hitz egiten du zein da zer egiten zaitu aita, zer egiten zaitu semea, zer da laguna, laguna zer da. Hitz egiten esaten dizu maskota baten oso laguna izan zaitezkela, ez? Chewaka, Han Solo Chewakarekin. Bai. Bai. Bai. E, eh, eta nik uste dut hori aur baten garapenean nik uste dut indar handiagoa daukala. Vale. E, el Imperio kontratakan gainea ikusten duzu e, eh, gaiztoa dela protagonistaren aita, eta netzako hori izan bai. la, o sea, soy tu padre. Hor el, el shock. Efe, efecto Mandela bada bai. ezta? El shock. Yo soy tu padre eta hori, ez? Bai, ezta? Bai, ez du esaten jo soy tu padre, esaten du... Bueno, zaldu, Jon, ez zer da efecto Mandela, azteko? Zer nahi gauza interesgarri eruditu zitzaian. Efecto Mandela deitzen zaio... Eh, ah, ezken, nipo ez nena zentera, vale. bai, ezkarek asko. eh, Ego Afrikan egin zan enkesta bat, galdetuz, eh, noiz hil zan Nelson Mandela. Ah? Vale. Eta jende asko guzti zuen guendi bizirik, zen, zegoela. Eta ordu hori estrapolatu da, ba, nola gogoratzen ditugun gauza batzuk, modu batean, eta berez ez dira horrela. Bai. Eh, Oi, denan, denan memorian edo... Monopoliren, edo, mon, monopoli ah, zautzen dezu. Monopoli jolosa. Bai. bai. Kajan nola aterzen da gizon bat. Bai. Logoa dena, ez? Bai. Monokuloa dauka edo ez dauka? Bai. Ba, begiratu. Esteko. Begiratu. Osea, ez teko, ez <laughs> Ni berdin galitu nintzen hasi. E, bai, eske, es, esan dozu nien, imaginaot, ez tekola, baina nik eh, buruen ukindot e, badekola. Baita nik, nik ikusi nunta dena. Ta nik beirat... dozu nien, imaginaot, bai. ez tekola, eh? Bai, bai. aspertuta zaudeten egun batean, vale. YouTubeen eta interneten daude hainbat horri eta hainbat bideo, efekto mandela buruz itziten dutenak, eta oso divertigarria dira. Vale. Ze, aurrik ikusten duzu zen eurri arte, e, gure memoria ez da... Esaten dutenean garuna bai. makina perfecto badala, Ez ba, <laughs> jolas hauekin ikusten du, ze imperfecto da. Gero, gero dau beste, ba, beste bai, dala eh, eh, bastante esagune. Eh, no siento las piernas. Eta hori inoz ez esaten pelikulan. Hori da. Rambona. Rambon. Inoz, inoz esaten no siento las piernas. Lo pasa, hori eh, saben... Eh, parodia bat. Parodia, parodia bat. Iaben eh, bai. slan ditzen zaren, batzen slanditzen ditzen Bueno, barren da. Bai, bai. El intermedio koak uste zirela. Edo, mm, nahi ez El intermedio. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Baina, kasu honetan, Star Warsen daun efekto Mandela. Bai. Da, horren... Bai. Jo, soy tu padre. Bai, hori da. Eh, eta ez da, ez da, gertatzen. Bai, esaldi asko ez dea benetan esaten inoiz, baina gure buruan eh, daude, hainbat pelikuletan gertatzen da. Eta nik uste hain zuzen, pelikule ikusi gabe dakatela gore bai, baina eh, pelikulako zati bat zela, ez? Saionara baby claro. bezala. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bada estena bat. Estena da oso estena impactantea, amar urte dauzkazunean eta ikusen beste pelikula. Mhm. Eta egun dezean denean urte zai. Ja barruan zaudenean. Eta murgiltuta zaudenean mobida horretan. Eta esatea pelikularen gaiztoa, gaina gaizto gaizto, osea, bai. gaizto gaiztona. Dala, protagonizaren aita, da, kriston bai, bai, sorpresa. Bai, Si, oi, oi eta, ezaguna da eta gaina dauka em, momentu hori e, eh, gaina eramaten zaitun estena bat dago, bueno, protagonista dago entrenamentu bat egiten du Jodarekin, Joda dala panpin batekin egin zuten. Bai. E, eta eta badago beste estena bat daukala arrako amets bat eta agertzena da Darth Vader eh, gaiztoa eta gure protagonista burua mozten dio eta kaskoa irikitzen da, eta eta perdonu ustearen aurpegia ikusten da, eta dauka simbolismo asko, ditu mm. alako amets sekuentziak, dauka dena alako amets arraro, amets gaizto baten kutsua, eta maika urte dauzkazunean, nere, nere kasuan, e, izan zan, impactu handiko eh, gauza bat. Ni ziur nago orain. Hau bai da, banda sonora. Hau bai da. hau da, bai ziur nago orain, ba, ja pixkate luago zaudenean, ba, pelikula horiek agian oso simpleak direla, edo, edo bueno, esatezu, bueno, vale. baino aurrenekoak egin zitunak, eh, Jones Lucasek egin zituen aurreneko biak, batez ere, bueno, indar bat daukate zentzu horretan, emozionala, protagonista bizi da bere gozaba izebekin, ez dakiz indan beraita, beretan, bueno, rollo bat zeukan, aurreneko pelikula zan, Akira Kurosawa, eh, Eh, eh, zuzendari e, japoniarren pelikula baten remake bat. Ah, Eskubideak ordaindu gabe. Ah, no jodas. <laughs> Bai. Bai. El templo sagrado. Hor da, ikusten duzu daudela persona oso berdintxuak, eta ez duzu, ostras. George Lucas. <laughs> <laughs> George! George! George! George! George! George! eta, eta bueno, ikusten da... Eh, esan diteke Sagan munduan orduan, Star Wars erreferentia dela. Esan edo, zezuruk adibidez, bigarren pelikula ikotzatu posibilizateko esan ez bezala, lehenengo pelikula horrekin ja unibertso horretan sartu bertzea, ez? Eta unibertso oso atera ikizun historio horren barruan. <clears throat> Bai, esastentzea, unibertso batean, eta unibertso hori gustatzen bazaizu, beste pelikulak disfrutatzen dituzu. Osea, nahi, justo kontrakoa gertatu zitzaidan, El Señor de los Anillos ekin. Señor de los Anillos, ikusen una, liburua erdi irakurritan neukan, ez du oso irakurri. Hoi beste debate da dela. Eta aurreneko pelikula ikusen Señor de los Anillosen, ni adibidez ja ez nintzan sartu roioan. Eta agian baita ere, eldu egi harrapatu ninduelako, edo bueno, edo egun txarra neukalako. Ni, eske nahi, bai, bueno, a, ciencia eh, eh, ficción o generoko, fantasiazko pelikuletan eta askotan gata. Osa, nahi Señor de los Anillosen, Batzena zinea junitzela, ze imaginatu. Bai. Zinean bai. soinua bai, ba, bai, indartsua dela, ez? Eta ikusi nun Las Dos Torres, batzen naiz gaina. Ba, hor dago borroka bat, dena bai, dut, bai, eh, bai, guztian mundu guztiak gogoratzen duen borroka, bai. nik lo hartu nun. Ze, en en historioan sartzen. Zerbait sinisten ez dutenean... Mm, bai, zuri, eh, fantasia pelikulak ez zaitzizu... Ez, ez, ez sinisten. Pues jazta. Hoi da mhm. gertatzen, orduan Star Warsekin ikusi nahi dute, eh? Baina ez, ez, du, benetan esaten osea, eh, ondo dago ikustea, baina... Ondo dago ez ikustea, bai, bai. Eta ondo dago ez ikustea, <laughs> bai, bai. zein ikustet badau dela pelikula batzuk, momentu, zure norberaren bizitzan ikusi bat direla, eta... Osa, <laughs> norberaren bizitzaren momentu konkreto batean ikusi bat direla bestela gartzen du bere indarra. Ez que nire ustez, badazkat, beste bi pelikula, lehenago komentatu izan duguna, baina... bai hain zuzen ere saga baten edo parte dienak, bueno, ez da, saga den, baina bai, nik uste du saga bezala konsidero daitezkenak, eta bai, eragina izan dutenan nere gain, baino... ez dakit, ez dira horren serio hartzen pelikula Aha. Eh, nere kasuan, torre, <laughs> torrente bi, eta bai. Ace bigarren zatia Operazion Afrika. Hori da. ez dakit, bueno. nere bizitza aldatu zuten. Ba, argita, zenbat urte zen ditu ikusi zen? Uf, gutxi. Bueno. Ba, Ideik ez. Badago teoria bat. Ta torrente bi ikusi nun, torrente 2, torrente 2, jakin gabe torrente <laughs> bat bat zeola. O sea, imagina. Azuretza ah, san torrente 2. Azuretza san torrente 2. Elegien ez da zertzen, bai, bai. Oskotan ah. bai. aipatzen da, ama urte baino gutxiago, ama urte inguruan dituzun, dituzunean, eh, ordur arte ikusi edo entzuten dezun guztia, eh, emozionalki eh, garunean geratzen zaizkizula. Bai, bai, bai. Ah, ba, horregatik, ba- horregatik handak indarra Star Warsek, ez? Eta horregatik gaur egun adibidez, adibidez pa, pasada Lenguan eh, irakurren nun albiste bat, eh, futbol amerikano, futbol amerikarrian jolasten duen jokalari batek, eh, eh, kontratu hon batekin, bere lana edo bere jokalari postu utzi dula Pokemon kromoak saltzeko. Eta Kristo merkatu hamen dago Pokemonan kromoakin. Osa, esan uh -huh. egot, hoi nola bai, ez da bai. izango posible. Pokemonek deko eh, eh, indar bat eh, jendiak, edala... Adin guztitako zertikan daka olako apegua edo olako lotura en, kartoizko pusketa batzukin. Bain aurreneko amarra maosturte horietan, bai. emozionalki beste beste lotura bat sortu zutelako. Bai, beste impacto bat, eh, ni, bueno, hori irakurri izan dut, hainbat alditan. E, urte hori da, hori da muga. Uh -huh. Eta horregatik... Eh, jo, jakin izan banu beste pelikula guai batzuk, aukeratuko nintzun ere kolektiban. Zeba? <laughs> Zeba? Eh? Zergatik? Zerga? Ba, nik adibidez, ez dakit, eh? Publizia dia asko ikusi dutelako, eta gustatu izan zaitelako beti, eta gaur egun... Mm, ez dakit. Ez dut erabilgarria ikusten. Eta ze, ze publizia dia gustatu zitzaizun? Zer, zer gimpaktatu zintuen? Publizia diak? Bai. Bueno, aztekot, Tuelmo esnal eta asierraltunan spot batek asko impactatu zigun. Eta lotura sortuzun gaina gure herriakin eta diturekin. Dela ah, bai, bai, bai, bai. Gogoratzen, no? Ete, beko eh, anuntzioa zan? Bai. Ba, nahi netzako teigarri izan duzen baserri uh -huh. irudiak zan. Bai, bai, bai, bai. bai. Eh, bueno, gero daude klasikonak Big Naranja eskribezti, no? Big Kristal eskribe, normal. Bai, bai, bai, ni bakiz da baina nik ez nik ikusite, eh? Oso gastea. Nik eh, eh Nico eh kontaute, o sea, guraso kontaute baina ni nik, igual ikusita, baina umetatik beti etxean etxean beti kantatu izan. Bai, etxean bai, bai, bai, bai, bai, bai. O sea, ni gustu dut lotura bat ondo bai, baina bueno. Joder, amagost, aurreko 15 urte horietan gaur egungo baliabideak ez baldin magen ditu kontsumitzeko, hobeto izango zen edo, o sea, igual guri iritsi zitzaigun kontenido hoi, ez? marrazki bizidunak eta bar, bai. gutxi jo izango ziren, baino aukeratu hauak. Bueno, aukeratu hauak, eh, ez, arrebes... Eh, oida, oida kaldera kaldera da, eh? eh txikiagoak ginenean, eh, aukera gutxiak, bueno, <laughs> nire aukerako oso, oso txikia zidan eta zegona ikusi bartzan. Eta agian horregatik ere nere belaunaldiko jendeak agian daukagu alako konexio kultural bat e, itxiagoa bezala. Osea, nire benarunak liko guztiek dakite zer dan Mazinger Zeta. O Mazinger Zeta pizkat, e, eh, berando, osea, nik ez dut ikusi sekule, baina ezagutzen dut. Eh? Nik bakit bakarrikan, puño fuera! Bai, baina... baina mundu guztia daki. Bai. Eta nik uste dut gaur egun hori galdu, galdu indala neurri handi batean. Hainbeste aukera dago, hainbeste gauza dago ikusteko, hainbeste ez bat, e, e, nik uste dut, mhm. referentzia horiek... Bai, gure garaian sintxan bat izango zen. Zuen garaian sintxan izan ziteken, bai, noski, eta doraen monde horri bai, batean. tal, bai. Baina, bueno, eta zine munduan, e, zuka, e, bigarrena... Eta, izbentura bai. Baina, bueno, hola, kolektibo bezala, karo ez, eska, animaz, animazioan dian ikustu dut gazetan, hola, referentzik egin agentzen zizkigunak. Hor dago Mazinger. <laughs> Mazinger. Solani, sobieru, krogane nosi. Bueno, jo, jo ne, neixo da igual, que eh, bizizen dozu erderazko, zera ez? Bai, noski. <laughs> bai, noski, nik e, hau dana erderaz ikusi nuen, eta... Eta... Eta eske, etzegon beste, besterik. Osea, animazio japonesaren boom hori... Eh, guretzako, bueno, ustez lehen beste saio baten ere aipatu dugula, ez? Neretzako animazioa japoniarra bakarrik telebistan ikusten bai. gauza bat zen. Bai. Eh, ez nuen ez da imaginatzen e, hori gero luzen metriak egon gozirenik. Baina, bueno, zinean beste gauza bat ikusten zan. E, Baina, bueno. E, bigarren parteak ere, aitorek aipatu ditu kurioso, e, berari impactatu dizkion bi pelikulak dira. Bai. bigarren, parteak izan direla. Bai. Eta, bai. a ber, nik proposatzen dizuet, e, E, aipatzea, ber, ze pelikula uste, uste duzu, eh, bigarren partea lehenengoa baino hobeagoa izan dena. Hemen, adibidez, bat, bat buruz hitz egin dugu. Bai. El gato con botas. Hori da, el gato con botas. El gato con botas. Eta nik aipatu dut el imperio kontrataka, dala... Bueno, bigarren, parte, parte, bueno, alda izen bigarren parte, edo irugarren adola goaren, O sea, bueno, lehen zegoen esan, esaten zan... Ba, esaten zan, las eh, segundas partes nunca fueron buenas, Nunca fueron buenas, eta gero ikusten duzu askotan justo alderantziz gertatu dala, bai. ez? Eh, atzeraka joanez, oso atzeraka joanez denboran, adibidez, El Padrino. El Padrino. Bai. Ez? Jendeak esaten du beti, bigarren partea, eh, obeagoa dela, ez? Asko bai. obeagoa dela, bai. baino, ez? Bai. Eta aldiz gero irugarrena oso txarra. Hori da, bai. Eh? Eh, aldea oso ondia gontzan, ez? Eh, jende asko gaipatzen du Terminator. Terminator, Terminator, bai. Ez, Terminator bigarrena. Bai. Eh, bai, bai, bai. Ni Terminator bigarrena egin galditzen, Hori da, horrenekoa ikusten duzu eta esaten duzu, ostras, Ez, e, Ui, ui. ui, bolbere, esaten dunean. Bai, bai, bai. eta, eta, eta, bueno, eta, eta ez hainbeste, ez? Eta, eta pista adibide bat adibiz da, eh, James Cameronena ere bai, Aliens. Aliens, bai. bai eh, jende askok nahiago du bigarren Bigarna, bai, bai, bai, bai. Ez? Adibidez ni nahiago deta horrekoa. Aliens, eh, Terminator, bira, Terminator zientia fikzioen izan tare, guztu, guztu. ikusi zen du. Bai, bai. Igual violentzia gatik erakarrita, eh? Baina al, alienen kasuan ez dara, ba, bira, ba, no paso por el aro. Eno kai. Ez zizu gustatzen o lo que sea, ez? bai, eno kai. Eta aipatzen dute ere eh, askok Batman, Christopher Nolan eh, zuzendu zituen pelikuletan, Batman bigarrena, Jokerrena, dala eh, lehenekoa baino, de... Eh, baino bea. el, el Caballero Oscuro. The Dark, bai. The Dark Knight, bai. ez? Bitu, niri hori gustaten pio bat. Nei, ba, nei Kristona. Pasada. Mira, superheroia gaina, <laughs> ba, ki, asierreke bai, eh, oso gustoko estare, Baina Batmanen pelikula hori gomendatzen dut. Ez. Eta Christopher Nolanek badaka, bai, mucho saltos en el tiempo naiz un año. Eta aquí tecla, a, azken, tecla Azkena, Christopher Nolanera da bai? Eh, honekin, con Crepúsculo? Ez. Hori está eh, Christopher Nolanera, ez? Eh? eh, Crepúsculo bueno, es que este el señor Crepúsculo. Matt Reeves, da, eh, Matt Reeves. Plan, el, el planeta ah. los simios en... Ah, hori, vale, vale, guía, guía, guía. Versio berriak dituna. Bai. Eta eta hemen dago gauza interesgarri bat ere, ez? Eh, azkenean Niretzako Batmanen gainera e, garrantzia gehi hau, bueno, nik emototze beintzet, e, eh, emototzet. Osea, eh gehi niretzako ikusgarri hau da gaiztuan papela e, Batmanena baino en si. Ba, niri Batmanen gaiztua gustatzen maiate, gustatzen jaite pelikula, eta eh, bada sin más, pues igual ya te gustan en beste pelikula hori. que oso o sea, Batmanen kasuan geistuak oso berezia, bai, bakoitza oso oso pertsonaia eh, bario pintua dira, ez? Bere... Bai, bai nik uste dute... Eh, bueno, izan ere, nik esango nuke, eh, agian azkeneko pelikula honetan, bai egin egindala saiakera bat Batmani garrantzi gehiago emateko. Bai, izena, eske horra, bai, horra jo bai. Eta agian pelikula azken pelikula honen eh, balioa Ez dut ikusi ezta. Dela izan daiteke, bai, suposatzen. <laughs> Bastante, bast ni, bueno, a ver, luze jaten, egize da, oso luze jatela pelikula. Bai, ni gustora. Baina gustora ikusten. Bai, ni luzetxo jaten, eh. Momentu batzuk, bueno, bueno baina Ziur, nik bideoan segurona bat koma bost, nere bat koma bost famatua. <laughs> Ez que pentsatzen enitzen, honek honek zinema nola ingo. Nere bat koma eh. bost eh, famatua seguro na... Agian demango nian. Bider bat koma bost, entzu... Eh, bat koma bost ala hil. Hori da. Eta... Eh, orduan eh, eta saga gehiago adibidez Harry Potter, Harry Potter. Harry Potter nik, nik, bat, eh, nik bat ikusi. Ena hasi zen oso... Eh, oso izan. Ena hasi oso jarraitzei. A ber, or, egia or... da ikusi zen duten Harry Potterko zinera eta lagunekin da. Egizan, da pelikula mota bat, esena zinera eta... Nunca te defrauda. Zuzta egizan esan. Ja. Eh, Osa, ondo dauzela. Lo pasa que igual, esaren ez fana, pues igual, no. eh, irugarna ikusten, ba, esatezu, ba, eh, nue, ez dakit, eh, trago atatzen eh, eh, tabernara. dirudinez, Harry Potteren kasuan, hau jon, seguru hain lurrea botako zulan ere argumentua. <laughs> Baina Steven Spielbergeri eskaini omentzioten Harry Potter zuzentzeko, eta Steven Spielbergek animazio bat inaizun Harry Potterekin. Baina, ez, zun saga bat nahi, horretagoa zela. Baizik eta pelikula guztiak eh, kondentsatu edo, edo bateratu nahi zituen pelikula bakar bat. Liburu guztiak eh, pelikula bakar bat. Izan liteke. Azkenean, eh, e, batez ere agian orain ez hainbeste baina orain dela goi urte 30 urte e, pelikula guztiak Spielbergen eskutik pasatzen zian e, pelikula guztiak eskatzen zian arrakasta bai, Steven Spielberg zen bai. Steven Spielberg igual arrakasta eta orduan berak e, izan ere e, Leheneko pelikula zuzendu eta idatzizun pertsona Chris Columbus uh -huh. izan zan e, Spielbergen e, Spielbergi esker lortuzun e, eh, eh, famatu izatea e, industrian. E, ba bera. Chris Columbusek idatzi zuen. Egia izango te ordu nik entzun nun. E, ba, inbere, zerbait ez izango. E, Joa, ez da zizitzen ezaguna izango zela, ez? Steven Spielberg Harry Potter... Bai. En, ez egitea erabaki baldin mazun. Edo beak nahi zun forma nahi ingoz baldin bai. mazen ez egitea erabaki baldin mazun. Egi garria da. Chris Columbusek idatzi zun eh, Gremlins, idatzi zuen El secreto de la pirámide, wow, Gremlins. Idatzi zuen banago Los Gunis. Ah, vale. banago Eta ba, eta Gunis Gunis eta Gremlins esto son dos está quieto sin sin dan seis Gremlins da eh, muñeco bat eh, jaten eta zatzen eman berdi ezuna bai. ez ura ikutzia. Hori da. Eta gu, gu, los Gunis da gunis. lagun talde bat i juala en eh, bai. baten villa eta kobazul batian aurkitzen du family bai. bat eta izango da. Ah, vale, hori da, bai, vale, bai, bai, bai. Gunis adibidez, gaur egun eh, Mira, eh? Igual, igual, Gaur egun berroi... kuniz eta, eta bestiare bai, eh, bat koma bostian ikusi daitezke. Horren arrex labur kuniz... biltzen maldi Asier, jakin dezazu. Bai. <laughs> eh, Espainiako gaur egun berroi urte edo ditun eh, zinema gehien artean, eh, guniz dala... Richard Donner. Donner da zu, eh, zuzendaria, bai. Richard Donner, eh, Eh, da pelikula eh, kutxunena. Impacto hori sortuzun, sortu eh? zuen. Mila bai, bai, bai, betzinen da laro gita zazpiko hauzte dela, laro gita zei, laro gita zazpi. Nik adibetzen unumetan ikusi, eh? baina horren beste adizen zuen Eta hori sortu zuen, eh, los gunis, eta gaur egun berroi urte dauzkaten eh, zinegilek, Espainian batez ere, eh, beti aipatzen dute los gunis. Eta beti izan dare bai, Stranger Thingsen arrakasta dela los gunis egin. Los ekoa. Los da, los bertxio berri bat, fantasia beste maila bat eramanta, eta bai. bai. Eta Chris Columbusek ere Egin zuen solo en casa. Solo ah, en solo en casa. Bai. Bat eta bi, iru ja ez. Ez, iru hau zezan. Solo, solo en casa, solo en casa. Bigarrena da, da en Nueva York. Yorkekoa. le lengo bia die eh, eh Makuli Kolkin? Le lengo bia bai. die Makuli Kolkin. Hori da, hori da, bai. aldatzen da. Eta izan ere, asko esate dute, bigarrena lehenengo baino beagoa dela. Eh, eske bat mito honetan. Eske... da, eske ez dakizien Lehenengoa da etxekoa, betikoa. Pitzerua atortzen, ah, Eta bigarrena da, Nueva Yorka oporreta ikuazti, Bai. Eta nahi behorken galdu ditena. Ah, eta bai, aurkitzen bai, du bai, emakume bat. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, vale. bai, bai, bai, ni, ni igual bigarrenak, bai. Bai, ni, eh? Ezken nik uste dut historikona, soloen kasan, gure kolektiban galditzen dena, irudia, soloen kasana, lehenengo pelikulakoa dela. Bai, nik uste baietz, nik uste baietz. Eta orduan Harry Potteren... Bai. Etxe hoi, etxe hoi gaina geho beste pelikula batzutan, remake batzutan ikusi dut, nola en, eh, beste serie bat egin den hortan, ikusten da, bizilaguna bezala fonduan e, solo en etxia da hola. Eta konturatuta ah. analisi jainta, jende asko referentzi txikila sartu itula. Ah, bai. Lapurrekin eta bar. Ba, Harry Potterren gertatzen da, ba, horrein eh, eh, aipatu deguna duguna, nik ere hilo batek dauka hogeita zazpirute ditu. Bai. beretzako Harry Potterren pelikulak dia e, kutunena. Lomas. Lomas. Bai, bai, bai. Nire edadeko jende batzutza, bai, bai, eh? Eta Eta liburuek, bai, hori da. Dana, todo el mundo Harry Potter. Bai. Eta guzti hau esaten aigea, ze... Eh, Oain dela denbora bat, aterazan Martin Scorsese, esaten... Eh, Marvelen pelikulak, beste saga batzuk, ez? Bai. Iron Man eta bai. Los Vengadores eta guzti hori. Martin Scorsese esaten zun, hori ez dala zinea. Ah, vale. Vale. Mespreso batekin esaten zuen, bueno, hori dala, ba, bueno, edo zer gauza ez da zine, ez da zinema. Hm. Eta Quentin Tarantino elkarrizketa baten, ba, erantzun bat eman zion, e, Martin scorsese ba, gugu hitz egiten ari garen honekin alako zentzua da, eh, daukena. Eta, eta Quentin Tarantinok esaten du, karo, Martin Scorsese da gizon tzar bat. Bai, claro. Vale. Eta orduan, gaur egun, jende askorentzako, bere aurreneko zinema esperientzia, zinera joateko esperientzia, izan zan, e, eh, Marvelen pelikulak ikustea. Claro, bai, bai, bai. Eta orduan, beraientzako hori da zinea. Wow zinea da Marvel. Ze, umetatik ikusi zuten, bai. eta impacto, impacto hori sortu zuten, eta eta, eta berintzako hori da zinema. Eta, eta gian, eskorzezek eta espilberrek bere gaian egiten zutena, Aspergarria. Bada, aspergarria eta da, pues bueno, ez zaiten da gustatzen, ez? Eta refleksiori... Demasio kultureta. Bueno, ez otra, da, beste gauza bat, es komo, niretzako zinea da Marvelen pelikula ikustea. Eta, eta listo, nire jo barentzako zinea zan Harry Potterren pelikula ikustea. Eta, eta, eta niretzako agian zinea zan Star Wars ikustea, ez? Aha. Uh eh, -huh. hau dena eh, Amerikar zinemari buruz. Eta izan ere, ba, eh, ni aurreko udan, egon nintzen eh, Studios Universal eta, eta Disneylandia. Eta, <laughs> Eta bada egia... Eh? Como eh, Pedro por su casa. Estados... E, eh, etxian bezala. Ez, imaginatzen ez, Studios Universal eta Disneylandian sartu, eta John gia zuzentzen. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, <laughs> eh, Harry Potterren mundua. Harry Potterren gaztelua, ez dakizer, ez dakizer, bai. Ba, eta dode gauza pilo bat, Harry Potterren Esan Santzen una, dela, ez? Nola eta da, harrigarria. Eta arrigarriena da, da, ikustea han benetan disfrutatzen zuten personen batazbetes batazbesteko adina bazirela 30 marrute. Bai, bai, bai nire da die, bai, bai, bai. guk justu vale. arrapa uginun Harry Potter eh, momentu perfektuen, osea, eta, justo. Eta izan bai, ere... Bai, jo laumatu kernikakoak justu oporreta jundiela Harry Potterren etxeatek uste eta ez omentzien ateatzen handikan. Ez que ez diateratzen, izan ere... Bai, bai. Eh, han wifi-a dago doain... Wifi mesh. Eta orduan bideo dei bat egin nion nere ilobari. Handikan. Handikan. Bai. Eta ni nengoen kamararekin eh, Harry Potterren mundua erakusten eta esaten malen, kaixo malen, intzuten bali mazaude, eh, bideo dei bat egin genion bai. erakutsiz Harry Potterren mundua. Eta eta nere joa zegon eh, zeruan zegoen. Zeruan. Bueno, penakin beratzegolako. Baina, <laughs> zegon, zeruan. Eta egin genion bideo deia, eta dena, ze bagenekin, e, berari ilusio ikaragarria egin goziona. Niri, bueno, ja, bai, bai, bai. ondo dago, oso ondo eginda dago. Bai. Nik ondo pasatu nun, <laughs> Disneylandian, Bai. Star Warsen munduan. Claro. Tasura la base. Eta nere alaba 20 urte dituna. <laughs> hogeita batengo ditu. Eh, zeon, Eh, aita, guazen ja, aita. <laughs> Aita, osea, zei, zer da hau. Osea, guazen emendik. <laughs> Zer bada kate traje txuri hoi hoiek, aita? Aita, guazen emendik. Hay mucho friki por metro cuadrado. Hori da, mucho friki por metro cuadrado. Exacto. Exacto. Aita, zer da hau. <laughs> Es que imaginatzen egin. Claro, eta, eta hori zan interesgarri nazi. Ikusten zen nun, eta, eta gero, eh, eh, Estudios Universalen aldiz, eh, ikusi gendun e, lehendabiziko eh, izan zan, <laughs> Simpsonena. Zer ah, bai. ostra, lo Simpson. Claro. Bai, bai, bai, ados. Eta orduan juginen, Simpsoneko muñeko agik eta ez dakit eta atrakz, eta bat, eta beste, eta bat. Eta gero beste gauza asko ikusi genitu nere bai, ez? Baina hor ikusten zen nun, esaten zen dula, ostras, oza, hor ikusten da benetan, ze adinetan, edo ze urtetan, ez, estrenatu zidan pelikula hauek, ze oso nabarmena egiten zan, e, adinen desberdintasuna. Bai. ez? Hai. Agian, e, Disneylandian e, lortu zuten beste lekuek, beste lekuak orokorragoak izatea, ze bai, Disneyen bai. pelikula behin eta berriro errepikatzen dira, bai, eta bai, adin guztietan ikusi duzu, bueno, momentu batean denok ikusi dugu Disneyen pelikularen bat eh aurra ginenean, bai, baina Star Wars eta eta Harry Potteren mundua oso oso nabarmena zan. Oso nabarmena zan. Eh, no salto. Ni hostia, eh, bai, bueno, bai, bai, lagun batzuk, eh, Universal Studios seko, o sea, merece dar la jutia. Eh, bertara. Ni egonitzen Los Angeles bai. ekoan. Hori, hori, Los Angeles ekoa, bai, bai, bai. Eta oso ondo dago. Bai. Eta Disneylandia oso ondo dago. Claro. Betikoa. Disney, Disneylandia, Disneylandia, Los Angeles da Disneyland. Orlando da Disney World. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Paris en Disneyland Paris. Paris, lentzan ba- Euro Disney, así eran Euro, Disney. Bai. Eta, bai. berez eh, eh, Disneyland egon san eh, Madrilen izeteko, ez? Eh, eh, egon, egon san hori rumori, ez? La no, ba, Warnerra. La Roigarren dan. Bai. Eh, aquí va el abuelo cebolleta. <laughs> a ver, a ver, a ver. Vale. Preparen sus oídos. Preparen a, a ver, con, con, Etzin ezten ez da proiektu bat orduan, entzun mila behatzireun da larogei inguruan, larogei bat, larogei tabi, larogei inguruan, e, Disney egoek nahi zuten e, bere mundua... Parkatu, parkatu, itxaron, itxaron apur bat, itxaron apur bat. Bota. Itxaron, itxaron apur bat, eh? Itxaron apur bat. A ber. Zer jaz, zer barezu, Disney ber, musika. A ber, zer dakarren asierrek. Hori da. Hori da. Oh. Oh. Gaztelua, bai. su bai. artificiala <laughs> go... Bai, bai, jarraitu, mesedas. Vale, oso ondo. <laughs> eh... Ahora atrévete a hablar mal. Eh? Mi dundan laro igarren inguruan, bai. eh, mucho bera, eh, Disneykoak nezuten zuten ba, bere negozioa eh, zabaldu. Eta nezuten zuten parke batekin, estatu kanpo. Vale. Eh, justo Orlandokoa irikizuten, egun urte batzu lehenago, eta nahi kondozoan, ez joan, eta esan zuten, bueno, ba, nahi dugu espanditu. Eta nahi zuten Europan iriki, uh parke bat. Eta, klaro, beraien logika, logika plastantea, da, behar dugu, eguraldi, ona. eguraldi ona egiten duen leku, leku bat. Claro. Eta, behar dugu, en, kruzero batekin, Ah, vale. alduzu. Iritsi leku bat. Eta nahi dugu, ba, guk gure hotelak eta gure korrupzioa onartuko dute leku bat. Eh, bai. egingo dituzten lekua. Eta Hollywoodek betidanik Espainia zautzen zuen, Hai. ba pelikulengatik mhm. eta mm guzti horrengatik. Espainia transizioan zegoen, demokrazia sartuta zegoen eta Disneykoak pentsatu zuten idea horrena izango zala Espainian egitea Almerian. Eh, ah, Almerian san, Almerian. Ba, pentsatzen egon. Bai, nik gogoratzen dut, informe semanaleko eh, programa bat, ah, bai. eta programa horretan... Zertzen, eh, eh, el prebio a Eurovegas, olako pues proiektu... Eurovegas, o sea, proiektu faraoniko erokeri... Zan, proiektu bat, nik gogoratzen dut, irudia, informe semanalen, helikoptero bat, helikoptero ba-, baten barruan, Disneyeko bi persona eta gobernuko bez, persona bat, eo sea. <laughs> Mickey Mouse y eh, Mariano Rajoy, bueno, ¿no? Mickey Mouse, increíble. <laughs> usted, usted Felipe González en garaia dala. Felipe González, jo, uff, perfecto. Eta... Hostia. Y eta, Disney congelado atrás. Eta, claro. Eh, y, a, eh, y aparece con una máscara con una X. Vale, verdad. Vale. Bai. Orduan zeuden Almeria ikusten. Almeria, Murcia... Eta, eta beraien plana zan, ba, Orlandoko berdina egitea. Hau da, Orlando da terreno izugarri bat, bai. oso, oso, oso handia, eh? Manhattan baino ondigoa Ah, bai? No jodas. Da, ikaragarria, Disney daugana Orlandon. Eta hor wow. nahi zuten, izugarrizko terreno bat hartu, eta hor, hasi Disney World erekitzen, bai. gehi hotelak, gehi golfeko kanpoak, gehi bai, da, bai. oporretako... Hiri bat. Hiri bat, gaina itxasoan, Kruzerua, eh, kruzero joateko. Euraldi ona, eta bai, marinador. Baina al, <laughs> vamos. a, a, lo burro. a lo burro. gertatzen zan? Ba, gara jartan, Ez autopistarik, ez aeroportorik, eta ez ezer. Eta orduan Disney gok esan zuten, gober, Espainiako gobernuari, esan zioten, bueno, guk Disneylandia eh, hemen Espainian montatuko dugu, baina zuek... Autopistak ere egiko dituz. Jarri bat dezute autopista bat, edo bi, o lo que sea, bai. aeroporto bat jarri bat dezute, tren, trena pasatu bat dezute, Bai. Eta Espainiako gobernuak esan zuen. Uh, kita, kita. Mucha cosa. Mucho curro, tío. <laughs> que se, que, se me acaba la legislatura en dos semanas, tío. Que la siesta, no me jodas. Esan zuen, puf. Bai. Puf. Bai. Eta orduan puf, puf, puf. Que voy a tener que trabajar la domingo, dice <laughs> puf, puf, puf, puf. Paris. hartu zuten. Aurri Enteratu zian. Eta Parisekoak Pariseko glamurra sartuko zioten. Ez, sartu zuten azan. Eh, eh, biztanle densidadea. Esan zuten, Paristik ez dakizema kilometrota, hainbat milioi persona daude. Ah, vale, vale. Eta orduan, Parisen proposatu zutena, zan eguneko parke bat. Piskat Los Angelesen dagona. Da, ah, txikigoa, bai eta zu trenezoaz edo ba, metroa ba, eguna pasatzeko leku eta egun pasa, bat ez, ah, oporraldi oso bat pasatzeko hori da ba jotentzea asteburu bat edo jotentzea egun bat edo jotentzea bai. paristik bueno igual zuaz parisea bizitatzea eta orduan egun batean eh, tren hartzen ez porta aventura bat izango hasan moduen ez porta ba. gero espainian porta izan ba. zena adibidez bai. porta aventura da adibide eh, karrena No, no, eh, Porta Aventurak eta eta Saga Disney. Es eh, Warner, bai, eh, eta eta hori da gertatu zana. Orduan azkenean Parisen eraiki izan eta Espainiak galdu egin zuen. Ze gertatuko zan Espainian egin izan balitz, ba ez dakigu. Bai, sin más. Bueno, ba, zala, dena. A, a cup of café con leche. <laughs> eta etorriko zidan, Ego Amerikatik jende piloa segurona. bueno, zan gauza estrategiko bat ez dakigu inoiz Onda funtzionako gabe, no, ez? Bueno, hori ez dugu inoiz jakingo. Bai. Eta orduan gero egin zituzten beste parke batzuk. Bueno, oaindik, oaindik igual, oaindik igual, igeldoko parkiak, kristorin darra <laughs> hartzen du, evoluzionatzen juten da. Bai. Eta Xabi Alonso txaleta botatzen da bertan iteko bai, bai. igeldo berria. <laughs> eh, bueno, agian. gero zuten beste parke bat eh, Shanghai, eh, beste bat Tokion, ah? eta okorez banago beste bat Hong Kongen. Bai, bai, bai, eh? bai, hori beste historia, beste historia bada. Hori beste batean eh. Hori da. Beste beste historia bada. Bai, oso ondo. Bueno, el, eh, jarraitzeko Bai, eh, asko juten gara, darretatik, eh? Zuek Eh, bueno, eh, ez baina ondo dau. <laughs> Sa, osa, Disney saga, ondo, bai, eh, ondo. Eh, osa, sarti denga, sarti denga historia <laughs> eta bai, eta gusetan, oi ba, saga. Bai, Disney asko gustatzen zizkio saga. <laughs> bai, bai, bai. Bai, horla, dana lotuko dugu. Onde karrita, jo, bai. onde karrita. Eta horregatik erosi zuten Marvel, Hori da. Horregatik erosi zuten Star Wars. Bai. Eta Indiana Jones. Lucas Films. Eh, hori da, mm. Lucas Horregatik erosi zuten 20th Century Fox. Ze 20th Century Foxek dauka Los Simpson. Bai. Bai, dauka aitorri gustatzen ez zaizkion Alienen pelikulak. <laughs> Bai. Adibidez. Eta Eta orduan, ba, bueno, Disney bati interesatzen zaio beti makina hori martxan egotea, ze pelikula bat egitea, bueno. Bai, kompetentzia gertzen badi bazait, ba, bueno, kompetitu baino lehenago, jan, eta listo. Bai, hori da. Bai. Beste saga oso ezagun bada James Bondena. Bai, James Bond, bai. Eta... Zein da James Bond? Zuek, zuek hor, hor adibidez, lehen osan dezuten salto, eh, salto James Bondekin, neurtu daiteke, ze garaitakoa zehantzu jaiotzen ez bai. esan edut. Zuretzako ze aktore da James Bond. Zuek badakizue, em, zema pelikula dauzen James Bondena? Ostras. Ba... A ber, asmatu. Mm. A ber, asmatu, venga, e, bota, mm. bota. Mm, a ber, James Bondenak, bai. eh, amasei. Jon, oza, sea, Aitor, zuk, zema dinosu? Ez que, es que, gaina beti nik bigarrena erantzuten dut, eta geho... Bueno, ah, ba. <laughs> a... Ba. a ber, estudiau, <laughs> ya. a... Ah, Bea, amalau. Ola, ba, berako bai joa. bai, oso ondo. Diego eta bost. <laughs> <laughs> bueno, pero Desde Doctor No, en 1962. Hori da. Ogeita bost. Ogeita bost. Ogeita bost. Ogeita bost. Bai, urte, ja. Iru ogeita urte, ja. Ez, iru bat urte, parkat. Iru ogeita bat urte. Bai. Jesus. Wow. Sean Conner aurrena. Lehenengo, lehenengo, lehenengo telefilm bat. Ah. Eh, Barry Nelson zan eh, James Bondena, intzan telefilm bat estatu batuetako eh, telebistarako, eh, Casino Royaleen alako adaptazio bat. Baina bai, zinean, lehendabiziko izan zan Sean Eta zuentzako horrek markatzen du garai ezberdinetako ze garaitakoa zean zuretzako bai, James Bond zein den. Bai, noski. nik gaur egun ikusten James Bonden pelikula bat eta ez da James Bonden pelikula bat. Niretzat eh, Pris eh, <sighs> Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Es que estáis en gore bai, neta de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Bai, neta bai, bai. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Netzako izan zan, netzako James Bond zan eh, Roger Moore. Está, está Roger Moore. Roger Moore, claro, yo soy Zarranai Saitor. Roger Moore. Bitu. Hau da, hau da Roger Moore. Roger Moore, netzako James Bond zan, ah, hori ez da, hori da orain, Roger Moore. <laughs> la momia, hori da la momia de... La momia, la momia, hori da, Roger Moore. <laughs> La momia de Roger, Roger Moore. izan zan, <laughs> Sean Connery egin zituen lehen, da biziko pelikulak eh, mila betzi duen da Euro Maikarte. Roger Moore. Bai. Eh, eta gero, ya Sean Connery nazkatu zan personaiarekin, eta utzizun personaia, eta Orduan, ba, Roger Moore jarri zuten bere ordez, ja, mila behatzen da, irurogeita mairuan edo lako zeu zer. E, eta berak agotu zuen. Marka, bai, irurogeita margarren dan. Em, eta gero Roger Moorek ja... Irurogeita mairuan, bai, mira. Bai, la bide, e, life and let die. Bi bide jamorir. Eta e, gero ja Roger Moore zara... Life and let die. Ez que inglesare... Bai. Uh. E, Roger Moorek ja oso zara oso zarra gintzanen, ba, ja, utzi zuen. Eh, James Bonden pelikula baten izena da, laro gita irukua Roger Murrekin. Octopussy. Por supuesto. Bai. Octopussy izena... Por supuesto. <laughs> La madre que los parió. La madre que los parió. Oiga gaur egun... Hori zingo esan. <laughs> Octopussy. Octopussy, bai. Octopussy, por supuesto. Oso ondo bai. dago, Octopussy. Indian. Wow. Batez ere Indian. Indian eta Alemanian gertatzen da pelikula hori Roger Murekin izan zen bere azken aurrekoa. Eta Roger Murrek eta gero e, eh, e, eh, eskin Pierce Brosnan Bai. Eta Pierce Brosnan zen oso gaztea. Eta Pierce Brosnan ga, justo momentu horretan e, zen serie bat egiten izan hau da Remington Steel. Remington e, Steel. Bai, gogoratuko dute Remington Steel. Bera detektibe bat, emakume makume batekin, bakasoak e, asmatzen zituna. Remington Steel gaina zen benetako de emakumea zen, baina e, Remington estilek egiten zuen fatxadaren itxura. Ez? Bezerek nahi zuten Detektiba bat, Remington estil. Eta orduan eskin zioten e, Pierce Brosnani bon izatea eta Remington estileko produktoreak enteratu zinenean e, eh, Pierce Brosnanek egin barzula e, James Bond, ah, James Bond bai, bai. hartu zuten kontratoa eta behartu zioten beste temporada bat egitea. Ah, vale, vale. En plan, o sea, eh... nos abandonas, pues ahora te fastidias. <laughs> y tienes que hacer otra. Oida, eta gatza botako kafian. Oida. Eta orduan, Pris Brosnanek ezin izan zuen eh, James Bonden papera hartu. Eh, hori da, hau da, mila betzen duen da, laro gaita da, sei inguruan. Eh, laro gaita bost. Eh, eh, panorama para matar, eh, Roger Muren azkenekoa da, mila betzen da, laro gaita bost. Eta ja, egin behar izan zuen, zeberez eskenizioten hori egitea, Pittsburghani eta beak e, ezintzun egin kontratuaren asunto honengatik. <laughs> Orduan Roger Murek egintzun panorama para matar ja ikusten zula dala jubilatu bat eta eta eta orduan esan zuten ta orain zaiten deo eta eskaini zioten produktoren lagun bati James Bond izatea. Izen hala Timothy Dalton. Eta Timothy Dalton da aktore klasiko bat Shakespearekoa eta berez Timothy Daltonek egin zitun bi pelikula. Eh, ah, vale. Bai, eh, libre. barkatu es eh, eske, abale ta oida, da eh, ni Jonen datuak entzun eta ato hostia Googleen beiratzenen ez, eh, bai. ez dut bat ezautzen. Bai. Eta bea, bea buruz zaida. Eta ordun, bizkarra e, nazo. <laughs> Daltonek egin zitun, eske ni oso fan nitzen James Bondena gazten nitzenean. Eh, Timotio Daltonek egin zitun bi pelikula. James Bondenak. Eta 87tik eta 89. Eta malaura. Living Daylights eta License to Kill. Eta Timoti Dalton wow. zan, gaina zan, kuriosoa wow. ze, Timoti Daltonek... Eh, Hogeita eh. eta gaina, gaina, nik uste dut, amasei naita esan dula, batzekin, bai, exactamente, urtez urtez zeintzin. O sea, eskerrik asko, bai, bai. Etzun gaizki elitzia nahi, orduan, ba, bueno, behar faio hindu, baina... Eta izan ere, eh, izan ere, bai, bai eskera astu iten bestela. Bai, bai, bai, bota, bota, bota, jon, bota, jon, markatu. Eh, orduan, Timoti zan, aktore, da, aktore klasiko bat, eta orduan berak esan zuen, bueno, ba, hartuko du James Bonden personaia e, e, benetakoa da bezala. Eta orduan behar liburu guztiak irakurri zituen, ze James Bonden eh, saga zan liburuena lehen bizi, eta, bueno, serio hartu zuen papera. Orai, arte, Sean Connery eta George Lassen bik ere beste bat, eta eta Roger Moore-en pelikulak zian, bueno, e, ondo pasatzeko gauza bat, eta Timothy Daltonek benetan serio hartu zuen eta bere bi pelikulak James Bonden e, fan amorratuek esango dizue. Bai. E, Timothy Dalton dala berez e, James Bond. Benetako James Bonda. Ah, vale. Vale. O sea, James Bond oberen... O sea, fidelena delako historikoki idatzitazioan pertsona jo horrekiko, Eh? Hori da. Eta ordan Timothy Dalton da benetan James Bond. Bitu. Beste que esango izute, Sean Connery da, la... Pe Brosnan, Aston Martin batekin. O sea, da, netzako James Bond claro, eta orduan gero bai. Eh, arazo bat egontzan, e, eh, greba bat egontzan, gidoigien greba bat egontzan 1980garren inguruan, baita ere eukizuten eskubideen arazo bat, e, beste batekin James Bonden izenarekin. Bueno, historia beneko luzea da eta azkenean Timothy Daltonek esan bueno, ba, ni ja hirugarrena ez dut egingo. Ja nekatu naiz, ja, a, ah, ja bueno, aspertu naiz eta bat eta beste. Eta orduan Pierce Brosnanek esan zuen, eh, Ni ja libre nago. <laughs> eike, eh. Eta hartu zuten Prince Brosnan. Egiteko e eh, Golden Eye. Oida. Eta niko gogoratzen dut Golden Eye egintzanean, eh? Ba, James Bonden fansak zeudela bazan garaia. Ez? Ja, ze, ja, ja. Ze jende eskorentzako buruan Pierce Brosnan zan e, James Bond aspalditik. Ja, Remington estileko garaitik. Ze, ja. Brosnan... Ezin izan zulako, baina ja ja ikusten zuten papel hortan. Bai, zan oso argi zegoen Pierce Brosnan zala James Bond egin gozuna. Naiz eta jendeak onartu James Bond amorratu eh, zaleak, eh, ez, zale amorratuak, <laughs> e, esan Timothy Daltonek oberen egiten zuna. Amorru zale, a ber, alguien que tiene licencia para matar, amorru zalea Oida, izan. Bai, bai, bai, bai, bai. <laughs> esaten zuten, denak esaten zuten. Timothy Dalton da aktore oberena, baina Pierce Brosnan da James Bond oberena. Ze, azken finan Pierce Brosnan zan, Roger Moore eta Sean Conneryren nasketa bat. Ja, bai, vale. inglesa elegantia egitze. Bueno, Irlanda irlandarra da, baina... Eh? Bai, bai, bai. Zukan Roger Moore'en roi hori... Ez, ez, ez, baina, James Bond'en irudi hoy, eh? Bai. Britaniko bai. elegantzia... Elegantia, tal... Piska bat horrelako mo, merri bromatan, erdi tal... <laughs> Ba, bueno, bai, mitiko... bai, eta Golden Eye egin zun, Kristo Arrakasta izan Golden Eye, goratzen dut, mundu guztia zeran hori txoratuta, oso pozik, guau, azte ez da pelikula bat osona... eh eta gero pizkanak egin zituen pelikula gehiago eta gauza pues bueno okertzen joan zan ez <laughs> eta ja bere azkeneko pelikulak eh eh nik goratzen dut eh, Aston Martin invisible egiten dana eta bai, eta bai. eta olatuetan surfe egiten gelatan eh hori da bai. eta bueno Madonna agertzen dana eta bueno Bai, bueno, bai. Bai, ja James Bond pizka torrente bihurtzen juntzen. Ba, pizka. Hori da parodia bat bihurtzen zen, ez? Eta eta orduan bai, ja kameuak, eta ze eta Eta bai. claro, ja pizka eta Chica James Bond, ja kontzeptu zen la Chica bai, James Bond, o sea. Bilboko escena, bai, bai, bai, bai. Oh, oh. Noski. Eta pizkana salta iten zula. Pizkana ba, bai, hori da. Eh, pizkanaka, ba, bueno, gauza okertzen zen. Eta itzi izan punto bat Pierce Brosnanek esantzuna, ah, bueno, agian... Beste ez dut. Igual beste bide batetik joan behar da. Eta orduan, James Bondeko produktorek esan zuten benen gaba. Ba, aldatuko dugu dena. Zure baik. <laughs> Zure ideia izan da baino kalea. Eta, eta Daniel Craig hartu zuten. Azkeneko pelikulak egin ditu. Bai. Eta Daniel Craigek, bera ere dala aktore alako... Bai. Neretzako oida, daukan, eh, millenniumeko aktorea. Bai, bai, bai. Hori bai. da. Berak bai. Eta James Bondetzako da Millenniumeko periodista. Bueno. Ba, eta... bagoitzan kolektiboa, bai, bagoitzan bai, bai, bai. bai. Eta hori asko baina bagoitzan e... idea hortan Eta neurri batean Daniel Craigek hartu zuen Timothy Daltonek eh, hartzen, hartu zuen bide hori seriogo egitearen bide hori. Vale. Eta eta egintzana zan ba berriro hasi ba, zerotik ez eta, eta bueno, beste mm, ikuspuntu bantetik egitea pelikulak eta beste sensibilitate bat e, onartuz ez Osa, orduan ez dakit James Bonden pelikula bat pelikulak saga bat diren edo sin más da genero bat bai eh, aizioko pelikulen barruan James Bonden pelikula bai. saga bezala nik uste saga bat badela ez pertsona pertsonaia horren zuk pelikulat ikusten dezunean badakizkizu pertsonaia horrek dazkan eh, bon, licencia para matar bezala, eh? Licencia bai. eh. backgrounda, badakizu ze estilotako ah, detektiben mota den o dena delakoa. Baina aldi berian, egia da, Saga bezala, o beste pelikula ikan ikusi gabe ikusi dezakezula bai. lasaia. Ez ni beti saga bat, bai, bai. saga baten ulertzen dut, beti dagoela jarraipen bat. Bai, eta James eta James Bondena ba ez dago jarraipen bat. Badakizue eh, James ba- Bondala eh, lelengo pelikula saga eh, historikoa? Abi da. Bai, bai, bai. Orduan saga da. Bai. Ez que bueno, Sean, claro. garaian alako jarraipen bat. Gai, gaizto bat berriro azalten zen, ez? Beste pelikula bai. batekoa edo dena delakoa? ba, etxaz bai. uste, eh? uste, baino, baino, bueno, e, <laughs> eh, alarguna zan... Zer da jarraipen eukitzia? Bai, eh, pertsoneak errepikatu errepikatzen dira, baina historiak ez daka jarraipen konkretu bat, ez? Bueno, azkenan misioka banatuta dago. Nik uste dute eh gehiago agian zegola, ba aktore berdinak egiten zitula eta orduan. Oi da. Mundo ba, da mundo James Bond gisa, bai, ¿ves? Bai. bai, nik uste dut alako zeu zer. Maske saga bat. Bai. bai. Galde, saga bat 25 pelikulakoa, a ber, maratu ja egiten du. Hori da. Eta ze, ze galdera gehiago ah, ikusti duzu hortik ana. Ah, Guruso ez galderatxo batzu. Bai, bai, galderatxo. Venga. A ber, segi zen eh Erantzun azkarrak <laughs> egitazkoak. <laughs> Egitazkoa. ah, bueno, edo azkarra, bai, bai bueno, gurozune. A berzin dan, eh, eh, sagarik eh, takillerana. Osa, saga guztia kontutan hartute, eh? De todos los tiempos. Claro, es que horre, hoy pregunta trampa dare, bai. gaur egun takillera diruan... Takillera. Diruan araberare, bai. Claro, eso es, claro, takillera... Da... Bueno, Avengers. Bueno, vale. Suk, John, zer dinosu? Los Vengadores, izango da. La saga Avengers. Hori da. Oso ondo. Hori da, tigan nijoa. Ogeta biko ma bost. Horrek esan nahi du eragin ahondiago izan dula, baina ekonomiare bai... Osa, zen eut, gero eta mm-hmm. diru kantia de ahondiago eta zitzeiten da. Ogeta biko ma bost mille milioi dolar. Oso ondo. Ogeta biko ma bost mille milioi. Leicester Unicorn Wars. Bai. bai. <laughs> Oso ondo. Bai, bai, hori da. Bueno, Avengers en pelikula pilo bat egin dituzte, eta egia osondo oso ondo eh, saldu dituzte. Eta... Bai, harrigarria da ikustia, aurkezpen berri batean aurkezten dute adibidez, e, bueno, beste sei pelikula ingo dia bengersena, eta jendiak burua galtzen du. Erokeri bai. bada, eh? Osa, ez da eragindakan, bai. zuk esan dezuna inguruan, ez? Osa, behintzako hori da zinema. Orduan, bai, bai. Bai, bai gaina egiten dituzte aurkezpen horiek San, eh, Diego Comic Con deitzen dan eh, konbentzio batean. Uh Eta aurkezpen horiek egiten dituzte jakinda handagoen eh, publiko guztioi horren alde dagola. Bai, bai. Trailer bat ikusten dezu minuto batekoa eta bai, ja erotu iten. dira bai, erotu iten dira. Indiana Jonesen azkeneko pelikularen trailerra ibini zuten eta jendea txoratuta zegoen. <laughs> Indiana Jones beste saga bat. Eh, beste bat Indiana Jones eh, Harrison Ford aktoreak laro urte ditu eta nik ez diot vuelta ematen eh, Indiana Jonesen pelikula bat egin egin <laughs> nik goratzen dut hirugarren pelikula estanatu zutenean eh, Indiana Jones la última cruzada eh, kritikoak esaten zuten Harrison Ford ja zarra zegoela. Indiana Jonesen paper egiteko. Eta hori zeurtetan zen? Mila betzire hundal aro gita bederatzen. Mekatzez. <laughs> gogoratzen dut, esaten, bueno, nik uste Harrison Ford aldua dagola. E, eh, beraita, beda, Sean Connery izan beraita, pelikula horretan, bai, Harrison Ford, bai. eh, ah, vale, Indiana Jonesen aita James Bond zen, eh, <laughs> dana metal, meta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta eta esaten zuten Harrison eh, Ford. Momentu batean elkartu ditugu eh, Star Wars, Indiana Jones eta James Bond, Sean bai. Connery eta Harrison Ford Bai, gaina eh, Steven Spielberg repeti izaten du bere burua eskaini zuela James Bonden pelikula bat egiteko eta inoiz ez ziotela onartu. Orduan azkenean dena dena dena, dena, ba, bai, Baina nintzako oso interesgarri izango da Indiana Jonesen azkeneko pelikula hau ikustea, ze benetan nola lortu ote duten eh, laroi urteko aktore batekin aventura akzioko pelikula bat egitea ikusteko izango da. Eh, Eske orain orain nahi idea fuerte, adibidez, eh, mundialeko temakin etola, spotak eta intzi justenian, naik ekintzuna spot bat. Nun, bueno, adidas egintzun bat, Messi, garaiez berdinetako Messikin mm -hmm. jolasten, bai. eta nahikek berdin garaiko Ronaldinho, garaiko Ronaldokin, eta egun Ronaldo, garaiko Ronaldokin jolasten, eta bar, eta bar. Bai. Eta nola egiten den, osak gaur egun... Eh, bai, da, bai. Arrigarria. Bai, nik ikusi ditut, eh, irudi batzuk, Indian eh, Indiana Jones azkeneko filmaketari buruz, eta bada egia, gaur egun lortu dituztela maskarak egitea, karetak, Eh, ja. oso, ah, oso, bai. oso, oso realista. Oso realista. bai. Eta ikusten da, espezialista bat, espezialista da, akzioko estenak egiten dituna. Bai. Eh, Harrison Forden, kareta bat, maskabar jarrita, bai. eta benetan, Eh, Volviendo a las sacas, Misión Imposible 2 orduan errealitate bihurtzen nahi da. Hori da, hori da, hori da. Eta orduan, eh, especialista maskara horri jantzita, ba, akzioko eszenak egiten. Orduan, oso interesgarri izango da pelikulari ikustea, zentzur, zentzurtan, eta baita ere flashback izena, estena batzuk ditu, eta orduan Harrison Forden aurpegia e, gaztetu egin dute. Bai, eh, bai, e, impresionante. Eta, eta orduan, e, benetan interesgarria izango da ikustea e, nola lortu duten Harrison Forrekin akzio aventura pelikula bat egitea. Ah, benetan. Eta zuk esan duzu bezala, Aitor, eh, beste saga bat da Mission Impossible. Bai. Hoi bai, izan litekela saga bat. Ze neurri baten, modu baten, jarraipen bat daukalaren itxura ba, es James Bond berri bat bezala, konsideratu eh, ere bai, ez? Eh? Bueno, bakarrikan, aktore batian bakarrikan ondarrituta da. Aktore berdina dauka, bere aurreneko hiru lau pelikuletan, eh, bai, em, esaten zizun jarraipen bat zegola bere historia, bai, bere ba, maztea. Ba, ja, daunean eh, bakarrikan eta gizzer, bai. lehenengoan konsekuentzia delako eta bar, baina ez da ez dare guztiz... Eta... Ba, esken nik antzeko eta esunak aurkitzen ditu bien artean. Eta bigarren pelikula obera, oberena den... <laughs> Eh, Nere ustez, bigarren pelikula da honena, Mission Impossible-na, ze, bueno, Lehen esan duguna, nahi gaztetan ikusi nuen, impactatin eta estena claro. batzu daude, ba, netzako oso igarriak denak eta betirako gogoratuko ditut. Hori da. Olida. Aurreneko estenatik asita. Betarreko batzuk lertu diena. Eta gunean, eh, bai. mendi eskala, eskalatzen sokai gabe. Bai, bai, bai, wow. atope. a tope. A tope. wow, nek hau zoiek, fua. Bai. Baina, bueno, jonek, zer hitziak azu, Mission Impossibleko bigarren ba, bigar pelikula Ba, bigarren pelikula, ba, eh, John Woo, eh, Hongkoneko zuzendariak egin zuen, gara hartan mm John Woo, zan eh, la bomba, o sea, eh, zan Hongkonen Hongkoneko akzio pelikulak ezagutzen hasi hasi ginen mendebaldean eta eta berak jon zan oso ona eh, batez ere tiroak eta eta kamera lenta eta bai. sortzen zuen... zun kamera lenta eta azkarren artean atmosfera hori da sortzen zuen erritmo bat eh, egitea mendebaldeko zinean hainbeste etzana ezagutzen. E, eta marera markadean, segon sanpekin pasu zendaria, eta berak bai egiten nazten zitula eh, kamera lenta eta kamera normal eta montajez eh, arraroak egiten zitun, baina gero izan zen John Woo, eh, Hong Kongetik ekarri zitun estilo batzuk eh, jarri zitunak Mission Impossible pelikulan honetan. Eta John Wooren influentzia ba, oso nabarmena dago pelikulan honetan. Da, bai, deskeria koreografiak. Bai, bai, guztiz, guztiz, borrokak eta bar, betiakat buruan, bi motuak frentez frentez alde ditetan bai. momentu hor, ose, bai. esan dizunian kamera lentana, bai. ja hori etorri zait. E... pum, begiradak, ez egiz er, moteldu, azkartu, hain akzioa hasten da, tope, geho momentu atian, pum, kamera lentan, ikusgarritasuna, movimentua, kamara movimentu, bai, bai, bai. Hori da, da orduan John Wook esan zion Tom Cruise aktore eh, protagonistari, e, ia luzea usteko. Ah, movimentu akello nabaritzeko. Hori da, eta orduan, wow. Vale. Kamara, kamara lintan ikusten zanean, bere hilea ere mugitzen zan, eta orduan askoz estetikoagoa. Bai, movimentu sentsazio handi jagoa maten dizu. Hori da. Osa horraitik itxea ben e, ulie luze. Soilik, horretako. Wow. Bakarrik saltoak eta, bol, bai. eta bueltak eta maten zitunean, politagoa geratzen zalako be, eh, be, be, bere hilea. Eta... Eta gero mundu guztia, hilea luziak egin, bine bai. horrekon egin gabe. Karo, bai. bai. Jo. Horregatik, gaina hori esan da dago, ba, mundu guztia da. Bai, bai, bai. Ez da, ez ez da sekretu ikan. Ez da sekretu ikan. Gertatze, John Woody gertatu zitzaion, ba, bera Hong Kong egin egiten zituen pelikulak, e, e, Estena, akzio estenak egiteko denbora pilo bat ematen zioten Hongkoneko produktorek. Claro. Eta askotan egiten zituzen... Eta John Woo izango zen Hongkoneko Spielberg. Zan, eh, top. Top. Vale, bai, eh, no. eh, Hardboil o dauka pelikula bat. Eta menigual ez baina han eh, errespetu guztia zuten. Seguro. bai, bai, dauka estena bat, hospital batean, Hongkoneko pelikula bat egin zuen, bueno, bere pelikulak luzeagoak ziren, eh, Eh, tiroen estenak luzeagoak ziren, eh, hilabeteak zituen egiteko, alzituzten montatu eta ikusin montajean nola geratzen zan eta zeo erraldatu aldatu behar bali mazan berriro joaten ziren, filmatzera wow. eta John guri gertatu zitzaion berak ja, hemen, hemen, hemen antzeko zer gertatzen da baina zerbait funtzionatzen ez dunean eta beste aukerek ez da eta bar ba bueno, e, eh, produzioa pixka luzatzia azkenen koste handi bada Bai, Aukero baldin makazu ikusi eta berriz grabatu eta ostra. Ba, hoi igual beste alde honetatik anin bendizan bagenu ba, beto. ba, berriro egiteko. Bai, wow. Eh, Jackie Chan eta eta John Wook, batez ere, bazokaten botere hori, alzuten errepikatu, alzan ikusi, montatu, bueno, berriro bai. beharko dugu, tal, eta ordan em, filmaketa epeak pilo bat lu, eh, luzatzen ziren. John Wook ekizun arazoa mendebaldera etorri zanean, Bete inbertzula, egutegi eh, jakin bete bertzen. Egutegi bat bete bertzen, ezin zitun gauzak errepikatu, berak nahi zituen bezala, bai. eta, eta naiz eta Tom Cruise protagonista eduki, eta Tom Cruise beti onda bere pelikuletan oso murgilduta, eta eta asko entrenatzen du, eta berak egiten ditu gauzak. Tom Cruiseen papel bat bezala Tom Cruise Mission Impossible izan du, eta Mission Impossible Tom bai. Cruise bai. izan du. Eta, eta usta, eh, usta, ust, irura batera, izan zen, eh, making ofa, azkenengo pelikula atara bierdamena? Ba, bai, publizia dia, promoa, eh? Hori da. Bera. Eh, benetan, eh, merezio dugu ikusti zetik, da gauza bat... Eh, bai, bai, surrealista. Eh, surrealista, da. Bai. da Eta, me, me, da... me, me pasau el juego, ja espertuta nao, ja dirua, astrologia, nahi zun guztia... Gure bau zu ikusi un vídeo de eh, soy el maso bravo y me da igual, me eh, da igual. enseñar. Bai, bai. Ikusi hori, da, eh, ez dakiz lan izango dan eh, bideo, baina da, eh, make, making of... Eh, Misión imposible nada, eh? Eh, zer da? Misión imposible 50, bai, está aquí. Eh, mo moto edo egazkinan... Es que pille da. bueno, es que pille. Es que egazkinan... Gaskinan nei nei igual que yo, gustaren zaite gaskinan. Eh, bueno, bai. A ver. Bai, beti izan da interesgarria Tom Cruise nola eh, izan dan eh, ah. bere pelikuletan oso morbidu. Se pide de gaskinan, bai. Dago bat helikopterona, Hoi da. Salto egiten duna helikopterotik. Hoi, ah, helikoptera zen. Dago beste bat egaskin. Egaskinena eh, bai. baten gainean dagoena. aeroplano bat. Bai, egaskin baten, baina ez egaskin batean daola, ez ez, dago aeroplano batian Bueno, ikusi. Bai. Ikusi, bai. sorpresa. Eta gero dago beste bat, eh, explikatzen dola egin duen azkeneko espezialistan eh akzioko estena bat moto batekin. Moto vale, eh, bai. eh, esango zuet bi izena, gure bozu eh, ikusi. Deitzen da Tom Cruise hace un truco de avión para promocionar Misión Imposible Dead Eh, reconing. Bai. Reconing. Reconing. Bueno. Reconing. Bai. Truco, tru Tom Cruise, truco de avión, ipini. Eta ikusiko zue, da, es que, e, es una resas. O sea, bai, bai, benetan, oso, oso, oso, no. Oso, no. Aspertu eta hau inberdi, tío. Bai, ba de sobrau, baina exagerau. Bai, bai, eta ja. Bai, bai, bai, claro, claro. Bai, bai, bai. Azkenean Tom Cruise eh, eh, oso respetatua dago momentu honetan Hollywooden. Bai. Oso ezaguna eginda, oain dala demora gutxi eh, agertu zan... eh, e, sari banaketa batean eta bai. eta ikusten zaio azkenek, bueno, bukaerako bukaera bukatzen denean eta denak aurre elkarrekin daudenean hizketan edo holako zeo zer eh, juten ikusten da bideoan Steven Spielberg joaten dala eta esaten dio zuk salbatu duzu zuk zinea salbatu duzu Spielbergek Cruise. Tom Cruiseri. Wow. Tom Cruisek eh, Top Gun bigarren partea da. Bai. Eh, justo pandemian zeudela E, egontzian egiten eta eta osatzen eta hori. Bai, eta Tom Cruisek edukizun pelikula hori bi urte ustet, uste bi urte direla. Urte bat fijo armairuan gordeta bai. zinean estrenatu izateko. Ah, vale. Eh, Paramount Pictures-ek e, naizun plataforman estrenatu. Plataformetan zabaldu eta errekaudatu ja alden guztia eta rentabilizatu. hau dago, hau bai, bai. Ja, ja, patu dugu, hain kobratzia falta zego. Hori da. Eta nahi zuten bai edo bai e, zine egin Eta, bueno, ba, pandemia garaian zine arietuak itxita, erdi mhm. Eta Tom Cruiseok esan zuen... Empire of Lighten ikusi daiteken bezala. Bai. Hori da. Eta... <laughs> eta azkenean Tom Cruiseen botereari esker lortu zen por, eh, pelikula hori eh, gordeta edukitzea Eh, momentua propusa iritsi arte. Eta ondo atara zaie, ze eh, da Oskarretan ba, Avatar bi eta Top Gun Maverick daude pelikulo berenen nomina, eh, barne, eta aspalditik ez daude hainbeste arrakasta eduki duten pelikulak, e, pelikula oberen eta nominatuak. Ah, bale. Aha. Eta berdintxu gertatu zen James Bonden sagarekin, eta horrek honekin lotzen dugu pixka bat. Bai. James Bonden azkeneko pelikula, e, baita ere egontzan balda batean <laughs> armairuan gordeta <laughs> bai. uste dut beste urte bat ere izan txala. urte bat edo bi urte urte bat fijo eta izan ere salatan estrenatzeagatik bakarrikan salatan estrenatzeagatik ba, bakarrikan euki zuten armairuan gordeta eta artikuluak daude esplikatzen dutenak zenbat diru galtzen zuen e, produktorak e, uste zela 3 milioi dolar hilabetean eh, James Bonden pelikula baldan edukitzen gatik gabe. <laughs> eta, eta, pentsaz... Ze... Unicorn Wars bat, ia betian. Bai. Ze nolako, uste dira zelera, <laughs> iru, zean... Bai. Zan, diru pilo bat. Eta azkenean Tom Cruisek bere Top Gun honekin eta, eta James Bondekoak ere bere pelikularekin izan ziren gutxinetakoak esan zutena. Ez ez, guk hau zinean esanatuko dugu. Eta pelikula hau zinean ikusiko da. Eta Tom Cruiseen kasuan oso ondo atera zitzaion ze pelikulak eh, arrakasta izugarria eduki du. Mundu guztia eh, konsiak zen sala eta tope. bai, bai, bai, bai, bai. Orduan, bueno, horiek ikusten da, badagola, e, zorionez, bautere asko doazketen pertsonak, eta eta zinea maitatzen dutenak, eta zinea ulertzen dutenak, e, sala baten jendearekin e, e, ikusten dan e, esperientzia bat bezala, ez? eta eta eh, esto parece un discurso a los eh? Eh, bueno. <laughs> ese, ese, baina asko, no, zelako. Asko errepikatu zelako. Ah, hori asko errepikatu zelako. Bai, zin eta june egin behar dara. bai, baina goiatan eta nik uste dut beste rollo badala. Bai. Eh, goia gandan nik uste, nire ustez ez dauka zer ikusirik Tom Cruisek esan nahi duen erekin. Ez, ez, ez. Baina bueno. Ez, ez. Baina... Baina bai. Eta bota indut. Hori da. Eta bueno, oraindik ez dakigu James Bonden urrengo pelikula e, zein izango dan, oraindik daude bai. erabakitzen nor izango dan urrengo James Bonda. Vale, eta ez dakigu ze saga edukiko dugu urrengo hamarkadan. Nik bai. ni galdera dakat. Saga bat aukeratzen ezkeotan, zuen bizitzan. Uh. Zure hilobak, John, iz, eh, Harry Potter izango Harry Potter. Zuk, Star Wars, ulertzen Nik Star Wars. Zuk aixet? Jostakit. Ez tolan bat bez... Pentsa honbiat zuk, eh, Aitor? Ni eskaiz bentura ez dakit saga, bi pelikula dira. Ez bi pelikula dira. Hoi ez da, saga bat. Ez dakit. Torrente egia esan lehenengua, ez dita egin gehiagi inporta izan, eta bigarrenetik aurrera netzako ez da existitu torrente. Netzako torrente wow. bi ja horren magikoa zen, hor gelditu zela. Mis, misionen marbella. Bai, etzen oh. da arrezgatu nahi. Ez, ez. Hoi, oteiza bezala. Ota izare, eh, galditu zen irabazi zunean, lehen ez, en eh, rekonozimento eskultur bai. bezala eta lortu zezakeen rekonozimento handina lortu zunean, aldatu intzun. Behar zen intzun, jo eh, he konkluido la eskultura. El señor de los anillos saga moduen aldo hartu. Bueno, bai. Ez que da bai. pizkat, bai, bai ez da. Bai, zaketo bai. egin dute Amazonen, bai, bai, bai Amazon bai, zan. Bai, Amazon, bai. Ah, beste Oso ondo nire dauela serizi, baina le, faltadiako o sea, efektu espezialetatik oso ondo nire dau. Eta kreston dirutzi gainera ustetitzi da bila. Eta baina... Baina hoi zenetan, barkatu, nes konturatu? El Señor de los Anillos. Saga. Seria. Ah. Seria Amazonen. Ah, seria. Seria te haute. Ai. Ah, no zentatu. Zentatu. Amazon, bai, joa, ba. Seria. Ba, enteratxe como duko esan, eh. Bai, bai, bai. Bai, bai Amazon, edo... Amazon. Amazon, bai. Amazon, bai. Amazon Prime. Vale, vale, vale. Ta, ez, ba, nik El señor de los anillos, baina baino txut, ez teko tela buruen eh, saga bat bezatotela. Ostras, hau ni... la Jack Custon, itxasoko dokumentalak saga bat bihurtu... Da, serie bat. Dias. <laughs> Da, serie bat. Dias. Elite, bezala, elite da, serie bat. Ez da, ez da. Ez da saga bat. Ena, baina dokumentalak egin dependentizi, baina... Ez que laumetan saga bezala... Ba, ez. Ez da, ez da, eh, ba, ba, guretzako jins bondenak, ez, saga bat bezala... Mira, misión imposible egin gatu mira. Venga, oso ondo. Eta misión imposible, vale. Perfecto. Oso ondo. Eh, beste galderaren bat, hasier bukatzeko edo zer? Venga, ba. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Vale, es que... A ver, eh, entzulei, eh, entzulei, entzulei, bai. entzulei eskatu posilei, egu, galdera ah, bialtzeko, jakin nahi duten zerbait inguruan... Azkeneko ingurua. galdera entzulentzako. Venga. Azkeneko galdera entzulentzako, vale? Bueno, bajarraitu berbaiten doin topeto bat, vale? Ah. Ta urrengo saioan bai, erantzungo dugu. Bai, hori da. Hori da. Bueno, bai, urrengo saioa. Uf, karo. Zein da urrengo saioa? Urrengo saioa. Gaur egun zaiago da daukate jende gazte. Gaurkoa ez dena. Gaurkoa ez dena. <laughs> Nik uste eh, gure garaian daukan desberdintasun handiena da, e, saga batzuk zinean ikusten ziren eta telebista beste mundu bazan. Gaur egun zinea eta telebista eta plataformak azkenean gauza bat bihurtzen dira. Eta orduan serie bat, zer da, saga bat, eh, ez da saga bat, ze seria segidan egin diak kapitulu guztiak, orduan ez da saga bat, saga ja, bati ja. existitzeko behar du denbora bat egon batetik bestea urteak egon bat, dute batetik bestera edo, bat. Karo, eta orduan nik uste dut gaur eh, ikusleak agian beste modu baten ikusiko zituen e, saga direla direla ja, te, lo compro, te lo compro ez? Bai, eta, ados no. Mm. eta ni uste horrekin geratuko nitzela Bueno, bai, eh, galdera bat aldotzegu... Ikuslei bidali. Entzulei bidali, bai. <laughs> bai. Ikuslei. <laughs> bueno, zin ikuslei. Cambio, cambio. Jurassic Park behor dago, eh? Ni el padrino egin galdituko na. Ah, el padrino. El padrino. Oso. Ostras, esto, esto Ostras. Nik esto tekusi el padrino. Baina el padrino nik uste ez da la saga bat, eh? Esta. Nik uste el padrino Triología. dela... Biologia. Bi bat. Bi pelikula gehi gauza bat. <laughs> bueno, Mat gustako, Matrix behor dago. Matrix, bat, oso ondo. Eh, Matrix wow, bat, ni Matrix bat ediken nintzen pasa. Bigarna tiene un... Bat nik uste dira. Ba, es que da, gaina Matrix da, lehenko pelikula oso ondo. Bigarrena esaten duzu, bueno, eh, bargatuko dot. <laughs> Baina, bueno, eta da un despropósito eta lagarna ikusi ustetein. O sea, bueno, o sea, ni, netzako Matrix, o sea, vale, mundua <laughs> biziduguna ez da, real, ez da realitatea. Vale, hau, detalle txiko ikenduta, oso ondo. Baina, olako pasio bat eukitzia. De repente, botei bat eman eta <laughs> nahi dezun guztia kazula eskura. Ja. Yeah. bat alizamestu dutenik, esten horrekin. Bai. Bata bestia Gaina armak eta ba, garaian, esan dizut, Terminator garaian... Aizu, ba, garaian hartan zuk zinen ikusi zen duen? Ez. Ez. Ez, eda mila betzen duen da laro eta mazazpi, ez? Ez. Nik, nik VHS badakat, buruan. No. Eh, Portadakin, Matrix, urdinan gaina. Ba, hori, nik uste dut lehen, gukazagoak ginenean pelikulak berezia bereziagoa, pelikula bat ikustea bereziagoa zela. Eta gaur egun agian hori galtzen da. Bai, bai, mm. Bai. oza, horren parte da nik uste bai. Eta... Zer, igual etxin horren beste, bai, bai, bai Eta pena da, baina bueno. Bueno, eta azkerengo galdera, eta hau galdera gainera du ez, etik, eh, askotan ez gara konturatzen... Eh, Erantzuko dugu edo ez? Eh, gure bost aldo erantzun. Vale. Ba, bueno, entzuleri, eta pizkat eh, jakiteko ze edade dekon, pertsona goetzezetik. Hau da, eh, galdera mitikoa desan duzune, ostras, zen bat urte pasa ete diez? Eta eh, vale. e, galdera da, ze urtetan estrena usan Toy Story. Ostras, ostras. mila da laro gita ma bost. A ber, Aitor? Es Et, ba, esto, bai, esto, esto era antzungo, eh? Eta jendiek ah, Toy Story lehenengo zinta erre inun. Ui, atxe hoi. Nik esan gaut... A ber, itxoin. Bai, esan. Azke, eta... Michael Jordanek laro ditame sortzian irabazizun azkeneko. <laughs> Garaia gara, Space Jam, ba, no bai. seke... <laughs> Zuk esantzu laro ditama bost. Nik uste laro ditama bost, doblako... Ba, nik, nik botako dut, bira, eh? Lehenako estrategia jarraitzen, minuzkoen gaina, beraka izango da, baina nik esango laro gita masei. Hola, gehiago baldin bada, nik gertu egongo Ah, bale, oso no. E, eh, erantzuna emango dugu edo ez? Eh, bueno, jende ba, abiatuko dugu. Jende abiatuko dugu, bueno. Guai. A ber, pentsau apur bat, a ber, nundiz diretzen dozuen. Bai, bai, a ber, guazen, guazen pixkat itxeitea, entzuliak beak Hori da. bilatzeko. Ah, bilatzeko, bale, Wikipedian edo Googleen begiratzeko. Bai, ba, ba ni laro gita masei izango. Eta jonek laro gita mabost. Zuze pentsatzen zu arantxa? Arantxa, ah, arantxa, arantxa, zaude? Krispeta jaten zaude? Krispeta jaten <laughs> zaude? Ez, egiten bueno, egiten, eh? Bai, bai, a ber, berriz, berriz, esango dut, arantxa, gonbidatuta zaudela. Bai, guztiz gonbidatuta, eta gainera, mm, placer bat izango zen amen Bai, noski. Bai, oso ondo. Bueno, ba, em, tarte <laughs> honen ostien, esan bihar dugu, Toy Story, estrenatu zala lehenko pelikula, estrenatu zan, txin, txin, txin, txin, mm, wow, wow. mila, tarararan, eta laro geita, pam, pam, pam, ama? pam, ama, bol, dion, puztarri bat zuretzat. Batzenekin, tío, batzenekin. Uh, Bazenekin? Ba, Ke cabrón, story... tani hemen tontan eten, agarra asmatzen dien oen. Toi histori da pelikula mitiko bat gauza askotan, gauza askotan. Ba, ba, ba. eta mauz, apentsa uselako nagusia zaren lehenengo pelikularen eh, rekordo bako zu. Izan ere animatzen dut eh, badaude bideoak YouTubean, eh, hitz egiten dutenak eta honekin bukatzen dugu, ez? Bai, bai, honekin bukatzen dugu, eh, claro. Animazio ordenagailuzako animazioa gustokoa balin badaukazu, eh? Bai. Megasonikoak ikusi. <laughs> Bai, bueno, baita ere, noski. Bai. Noski. Euskal eta eta unibertsolariak. Bai. Eta e, pena merezi du ikustea e, Toy Story bat eta Toy Story lau en arteko konparaketak eta ikusten da, batez ere, asko hitz egiten da, Toy Story batean, agertzen da txakur bat. Bai. Gaiztoak dauka, txak, ez, ez, ez, txakur bat. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, o sea, kalaberazko kamiseta na? Bai, bai. util gaiztoak zeukan txakur bat. Bai, gaina, gaina eh, kozka egiten dio alienigenan bai. muñekoari. Eta Toy Story lauen agertzen da katu bat. Ah. Vale? Bai. Eta badaude bideoak, animazio digitalari buruzko bai. bideoak, bai esaten dutenak erakusten dizu animazioaren evoluzioa norainokoa izan da e, eh, azken urte hauetan. Ikusiz, Toy Story bateko... Txakurra. Txakurra eta Toy Story lauko katua. Katurra. Eh? Katurra. katurra, hori da, txakurra eta katurra. <laughs> eta guero guzti hori aplikatuta e, Toy Storyko personaien eh, diseinuan eta animazioan eta, eta teksturatan eta guztitan. Eta oso e, bideo interesgarriak dira ikusteko zen olako aurrerapena eduki dugun e, erlatiboki izk, e, eh, izketan urte gutxetan. Oizagatan, senyor de los Anillos enkertatzen dare bai. Osea, estetik aldetik ane bai, lehenengo bai. pelikula ikusten dutzunean originala, kolore aldetik eta hola, bai. gero nola evoluzionatu dut, eta beste tonari ba. batzuk gaur egun asko zea sumituago da. Hau da, benetan ikaragarria. Ikaragarria. Azkenean, eh, hogeita mar urtetan, hogeita, bueno, piko urtetan, eh, e, zen olako aldaketa dagoen animazioan, e, ordenagiluzko irudietan eta guzti horretan. Horrekin galditzen gaba. Horrekin galdituko gara. Eta, claro ba, amaitzeko, zeipiniko dugu. Noski. Lagun badago e, eh, zugan. Hori da? <laughs> Hori da? Zinema da zure laguna eta benetan joan zinera ikusten Toy Story, Megasonikoak, ikusi, edo Marvel, ikusi, dena, dena, dena, dena, dena, ikusi, eta, ikusi denetik. Eta disfrutatu zinataz. Bai. Eta beste baten etorriko gara, eskerrik asko Jon eta Itor. Zuri. E placer bada Bo, menegotia. Koordinatuta. Eh? Bai. bai. <laughs> eta entzule, entzun ikusi makusi, eta ikusi... Ez, eh, Zein izango da. Zinema, zinema, zinema. Zein izango da. Bai. Eta ikusi... Toy Story, venga. <laughs> <laughs> you got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, cause you. you got a friend in me. some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.